2000 eta hogeita bateko abenduaren seian, aste lehena, giro gogorada ekzarkian, Atenaseko auzo, irrikoi eta anarkistan, nunusaian borroka sozial eta politikoa karikako giro alaiarekin nahesten da. Tentsioa senditzen da, urunean manifestarien urratxak eta hautsa deliberatuak entzutean, besoaz beso, aldarri irautzaile eta antifasistak oiokatuz. 2008ko abenduaren txeian, Greziako poliziak odol hotzean erail zuen ababost urteko Alexi Gregoropoulos gaztea. Eta urtero bezala, tripan herra, buruan deliberamendua, milaka laguna komentzera itorri ziren exarkiako kariketara. Urtero gizarte mugimendu asko egiten dira egun horretan, Alexiren hilzailearen kasik zigorgabetasuna salatzeko. Urtero matxinadak eta borrokak gertatzen dira poliziarekin. Bimenata sortzian, arek ziren edi eragindako aseri huain gogora oroituz. Ordu gutitan hilketa ezagutu zen eta bere ala sortu zen ezin ikusita protesta Grecia guzian. Atenas sutan zen eta ondoko egunetan martxak, matxinadak, okupazioak eta grebak antolatu ziren. Geroztik, abenduaren seian konfrontazio bortitzak sortzen dira egzarkia oso aldean. Atxiloketak bortitzak, kolpeak, eraikinen txakatzeak, polizia ese senditzen da orain auzo honetan, kireakoz mitzotakizek exarkia garbituko zuela agindu zuenetik. Poliziaren bortizkirearen historio luze eta itengabea da munduko baster guztietan. Eta esan behar da Greziak berekin atxikitzen duela zigorik gabe gelitu diren poliziaren bortizkeri historio handan abat bi hilabete lehenago, eme urteko iniko champaniz e roma gaztea poliziak hainbat tirorekin erail hil zuen, eta joan den azaroan, zak kostopulozen hilzaileen aurkako epaiketa hasi zen Atenasen. Atenaseko queer aktivista izanez, drag artista eta giza eskubideen defendatzaile, zak greziago osoan ezaguna zen. Bizibilek eta gero poliziak hilarte kolpatu zuten bimila eta emezortziko irailaren ugoita batean. Ustegabe tristea, milata bereatzion eta xeiko seiko abenduaren seian frantziako poliziak malik usekin hil zuen de vake unibertsitate e reforma proiektuaren aurkako ikasleen manifestaldian. Greziako eta frantziako poliziaren indarkiliaren arteko loturak erreski egiten dira orain. Astelien honetan, 2008 bateko abenduaren txeian, exarkiako karikak berriz isiltzen direlarik, porroka hau sentitzen segitzen dugu. Gobernuak gorokutoz eta intolerentziaz elikatzen diren estatu hauetan, dela exarkian edo mundu osoan zehar, elkartasunak eta borroka antifasistak jarraitzen du.